شيئا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد نبوشيت početku سورة الفاتحة i progovorit ćemo o onome što se uči na početku svakoga učenja. progovorit ćemo o istiazi. Istiaza u arapskom jeziku znači traženje zaštiti, traženje utočišta. Uzeta je od arapskog glagola istiaza jesta'izu. Znači tražiti zaštitu i utočište i nečije nečije skrovište ili da te neko zaštiti kod sebe od onoga čega se vojiš. U džahilijetu ljudi su imali običaj kada dođu na neko mjesto koje im je nepoznato ili se boje u njemu da su tražili isteazu. Ali ta isteaza je bila pogrešna. I zato je Islam došao sa isteazom to jeste traženjem zaštite i utočišta kod onoga koji to može dati i pružiti a to je uzvišeni Allah tebareke ve taala u jahilijetu ljudi su kada bi došli u neku dolinu ili na mjesto gdje su se bojali uzeli bi i govorili e'uzu bi sejidi hadel wadi tražim utočište i zaštitu kod vladara ili kod onih koji borave na ovome mjestu ili da, u ovoj dolini. Mislili su pod tim da traže zaštitu od džina koji su ih često znali napadati, prepadati po noći raznim zvukovima, tako da bi na taj način osjećali neku zaštitu pa uzvišen je Allah to spominje u suri El Džin gdje kaže وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنْسِ i bilo je ljudi to jeste bilo je muškaraca među ljudima je'uzune bi riđalim minel džin koji su tražili zaštitu i utočište od džina i kod džina. Fezaduhum pa su im na taj način povećali njihovu oholost. duhum rehaqa. Dakle, njihov tugijan i zlo u kojem su i onako ti džini bili. To je do dan danas prisutno među ljudima. Da istiaze traže imenima džina i šeitana tražeći da, da ih oni pomognu. Šeitan je, kao što ćemo vidjeti inša Allah u tumačenju iste aze, šeitan je sušto zlo. Njega ne možeš potkupiti. Ne možeš mu dati hediju. Ne možeš mu nešto učiniti pa da te on zavoli. On je sušto zlo. I zato te jedino od šeitana može Allah te bareke ve taala sačuvat i niko drugi. Uzvišeni Allah te bareke ve taala nam kaže Kur'an Kerimu Huzil afwa wa amur bil urfi wa a'rid anil jahilin Uzmi ti oprost to jeste opraštaj ono što ti ljudi rade i kako se prema tebi odnose wa'mur bil urf i naređuj ono što je poznato i priznato i prihvaćeno što je lijepo wa a'rid anil jahilin i ti se okreni od neznalica a neznalica je svaki onaj koji niti zna Allahove propise ili ih zna ali po njima po njima ne radi jer da ih istinski zna i ono šta mu je dužnost i obaveza, on bi po tome, on bi po tome radio. Wa imma yanzaghannaka min ash-shaytani nazghun. A ako ti dođe od šejtana loša misao, to je vesvesa koju šejtan ubacuje čovjeku. Festa iz billah. Onda zatraži utočište, zaštitu kod Allaha innahu huwa samiul alim zaista je on taj koji sve čuje i sve zna dakle u ovom kuranskom ajetu nam se naređuje da od Allaha i kod Allaha tražimo zaštitu da nas sačuva od prokletoga od prokletoga šeitana to jeste od njegovih vesvesa, loših misli koje on čovjeku donosi nama je poznato da se Iblis zaklinjao našem praocu Ademu alaihissalam i njegovoj ženi Hawi, našoj pramajci. I to Kur'an spominje i kaže wa qasamahuma i zaklinjao im se. Zna se čime se zaklinje. Dakle Allahom se zaklinjao inni lekuma leminen nasihin ja vama samo nasihat činim. To jeste, hoću dobro da vam dobro da vam predložim, da vam kažem ono što će za vas biti korisno. To je bilo u slučaju sa Ademom alaihisselam. U slučaju sa ljudima on donosi i ubacuje razne vesvese, loše misle. I zato čovjek uči istiazu, traži zaštitu kod Allaha tabaraka wa ta'ala od prokletoga šeitana prilikom učenja Kur'ana. Da šeitan ne ubaci loše misli u to tvoje učenje. Da te ne omete u tome tvome učenje. I to se uči na početku čega? na početku namaza samog, nakon nakon dove kojom ulazimo u učenje Kur'ana. Allahu poslanik sallallahu alaihi ve sellem kako kako bilježi imami Ahmed kada bi ustao na veće da klanja namaz proučio bi nakon iftitahe tekbira, početnog tekbira, proučio bi Subhaneke Allahumme wa bihamdike wa tabaraka smuke wa ta'ala jadduke wa la ilaha gajru zatim bi rekao la ilaha illa Allah tri put zatim bi rekao اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه to bi proučio prilikom početka učenja u namazu. Dakle, zatražio bi utočište kod Allaha te barake wa ta'ala, onoga koji sve čuje i sve zna, od prokletoga šeitana. Min hemzihi. Ulema ovdje tumači min hemzihi od smrti šeitanovi. To jeste onoga što šeitan sa sobom donosi od zla. To jeste, dakle, od šeitanovog gušenja. Zna se ljudima dešavati na veće kada zaspu da te nešto pritisne. Jednostavno ne dati maknut ni jednim dijelom tvoga tijela. To se dešava ljudima i žalili su mi se. Ne možeš ništa ni progovoriti, a svjestan si da te je nešto napalo uspiješ li progovoriti sa Allahovom pomoći, da kažeš bismillah ili auzu billah ili bilo šta od ovoga učenja, odmah će to otići. Ali teško mukom možeš progovoriti, teško mukom možeš početi učiti. To je min hemzihi, od šeitanovog davljenja, gušenja, šeitanovog napada, kojim šeitan želi čovjeku nauditi. I zato se posebno istiaza uči djeci. To je činio, to je bio postupak Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve sellem Hasanu i Huseinu. Dvojici njegovih unuka od Alije i Fatime radijallahu anhuma. I radijallahu anhum ajma'in. Učio bi im dovu. Zaštite, traženja zaštite kod Allaha tebara ta'ala kada kažemo e'uzu billah, to znači ja tražim utočište kod Allah, zaštitu kod Allah. Dakle, govoriš u prvom licu, tražiš za sebe. Doćim, ako tražiš za grupu ljudi, kažeš ne'uzu. Dakle, umjesto e'uzu, kažeš ne'uzu. To, znači, to, to uključuje množinu, veći broj, veći broj ljudi. tebe i one na koje se to odnosi. Dakle, tražimo zaštitu kod Allaha od prokletoga šeitana. Doćim, ako hoćeš da tražiš zaštitu za treće lice, za nekoga drugoga, ne uključujući tebe u tome, u toj dobi, onda, alaikum salam, onda kažeš u izuke, u izuke, To jeste, za tebe tražim zaštitu kod Allah. Ili ako je množina, kažeš u, u izukum vas tražim da Allah zaštiti. I učio je dovu Allahu poslanik sallallahu alaihi sallam Hasanu i Huseinu. Jer djeca bivaju izložena tim šeitanskim napadima. I o tome se da posebno govoriti. I od toga je zabrana da djeca bivaju na polju van kuće u akšamsko doba, jer tada se zlo širi po zemlji. Kada prođe jedan dio noći, onda nema smednje da se puste nakon toga, ali u tome pre, periodu akšamskom treba da se da se djeca sklone treba da se djeca sklone sa ulice svakako izvana dakle u kuće ili zatvorena mjesta od dova koje je učio Allah poslanik ali sad se sram svojim unucima bile su to trebamo i mi praktikovat u'izukum ili u'izuke bi kelimati Allahi tamme min kulli šerrin waham wa min kulli ajnin lam tražim utočište kod Allah tabaraka wa ta'ala njegovim potpunim riječima njegovim potpunim savršenim riječima. Od svakoga zla nevaljaštini i od svakog urokljivoga oka. Te dove možete naći inša Allah, u zbirkama dova od koji je i hisnul muslim zašta svakoga zašta svakoga muslimana. Dakle, učio bi Allah poslanik alaih sallam ovo E'udhu billahi sami'i l'alimi mine šeitani rajim. Min hemzihi od šeitanovog napada. Wa nefhihi od šeitanovog kibura, oholosti. Wa nefhihi, to je protumačeno kao od šeitanovog, šeitanovog govora, njegovih vesvesa i onoga sa čime šeitan prokleti dolazi. Isto tako u drugom jednom rivajetu kojeg bilježi imam Ebu Davud se spominje da Allahu poslanik sallallahu alaihi ve sellem kada bi ušao u namaz, dakle počeo sa namazom, da je učio Allahu ekber kebira tri puta. Elhamdulillahi kethira tri puta. Subhanallahi bukraten wa asila isto tako tri puta. Zatim je proučio Allahumme inni e'udhu bike mineš šeitanir rajim min hemzihi wa nefhihi wa nefsihi isto bi tražio zašto kod Allah tebareke wa ta'ala od ovoga troga spomenutoga prije ovdje jedna napomena. Kad čovjek u dovi uči Allahumme, šta to znači? Allahumme. To znači Allahu moj. Allahu, to je poznato. To je Allahovo ime, o tome ćemo progovoriti čao. Bilo da se kaže ja Allah, to znači o Allahu. Ili da se ne spomene to ja, nego se kaže Allahumme, to jeste o moj Allahu. Dakle, Allahu se, te bareke wa ta'ala, obraćaš. Dova može počinjati i sa rabbi. I mnoge su dove počete sa rabbi, ja rabbi, o moj gospodaru. Ili rabbena, naš gospodar. Od ajeta u kojima se spominje i naređuje da se istiaza uči jesu kuranske riječi idfa billati hiya ahsanu sayyi ti odvrati onim što je najljepše ono ružno kad se neko prema tebi loše i ružno ponese ti nemoj istom mjerom vraćati dakle to bi se čovjek trebao i morao suzdržati već to što je tebi učinjeno nastoji gledaj najljepšim da vratiš nahnu a'lamu bima yasifun mi najbolje znamo ono što oni opisuju jer su napadali Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem govorili mu sve i svašta i to svakako da čovjeku nije lako podnositi i jednostavno ali ga je Allah te bareke ve taala uputio kako da radi wa qur rabbi a'uzu bike i reci gospodaru moj rabbi bilo da se kaže rabbi moj gospodaru ili rabbi ova kesara rabbi ukazuje to da se odnosi na, na tebe, dakle moj gospodaru pripadnost. E'udhu bike kod tebe tražim zaštitu min heme hemezati šejatin od šeitanskih priviđenja od onoga što šeitan od sebe donosi čovjeku ve e'udhu bike i tražim zaštitu kod tebe rabbi gospodaru moj en jahdurun da budu prisutni dakle da me sačuvaš njihovoga prisustva ovdje je još jedna napomena a to je da prokleti šeitan vidi čovjeka odakle mi njega ne vidimo to Kur'an spominje kaže innehu jarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum on vas vidi on i njegovo pleme to jeste oni njegovi šejtani koji su kao i on min haythu la tarawnahum odakle vi njih ne vidite i zato na primjer kada se skidaš negdje makar bio u zatvorenoj prostoriji sam spomeni Allahu te baraka ve taala ime to na tebe stavlja Allahovu zaštitu. Kao da te prekrije nešto da te ne mogu gledati džini. Ne gledaju te ljudi, ali da te ni džini, da te ni džini ne gledaju. Posebno upozoravam žene i djevojke koje džini i šeitani znaju napada na veće. Jer i džini i šeitani imaju svoje strasti. I među njima ima es salihun oni koji su dobri i ima onih koji su dune zalik koji nisu takvi koji su loši i od onoga što se obećava džennetlijama jeste da će im Allah tebareke bareke ve taala dati hurije koje su opisane kuranskim ajetom lem yatmis hunne insun qablahum wala jan koji prije njih nisu dohvatili ni ljudi ni džini možeš biti siguran da je nije čovjek dohvat i to spominje Merijema kada joj se pojavio Džibril Allahov mele kada joj se pojavio u njenom mihrabu a mihrab to je prostorija u kojoj se ibadet činio Allahu te bareke ve taala u vrijeme toga naroda zvali su se te kuće mihrabim iako se u nas zove mihrab samo mjesto gdje imam klanja naprijed džamije doćim cijele te kuće prostorije u kojima se ibadet činio Allahu te bareke ve taala zvale su se mihrabima pa kada joj se pojavio melek džibril u najljepšem obliku ljudskom prvo što je ona rekla, to ukazuje na njen čvrst iman, jeste, šta je rekla? E'udhu bir rahmani minke. Ja tražim utočište kod milostivog od tebe, da me Allah tebe sačuva. Od kod muškog kod mene. To je delil onim današnjima koji hoće miješanje muškinja i žena. In kunte taqija, ako se bojiš Allah, ako si bogobojazan. A iako nisi, Allah će mene sačuvati. A onda je on odgovara, innama ene rasulu rabbi. Ja sam samo poslanik i zaslanik gospodara tvoga. Li ehebe leki gulamen zekija da ti podarim čisto dijete. Muško. Pa onda ona pita, a kako ću ja imati dijete? Velem jem sesni bešar, a nije me dohvatio čovjek u potpunosti čista. Čedna, kaže se u našem narodu. Walem eku begija, niti sam od onih koje su nečasne, nemoralne, neispravne. Možemo biti sigurni za osobu da je nije čovjek dohvatio. Ali je li je džin dohvatio? E to je posebna vrsta koja traži zaštitu kod Allaha te bareke ve taala od džina da joj ne mogu prići džini da ne mogu s njom spavati s njom boraviti vidjeti je onako kako je ne bi smjeli vidjeti i odakle je ti toliki slučajevi uroka i šeitanskih uticaja i priviđenja i ostaloga, osim upravo po tome što se ovoga upravo ne drži. I što se svašta gleda. Imali smo nekoliko slučajeva u bliskoj prošlosti gdje su, gdje su jednostavno djevojke gledale film i kaže nešto i kaže iz televizora skočilo kaže. I od tog vremena nema mira ni smiraja šta je to skočilo, šeitan iskoristio priliku od ih scena, šta se sve gleda i prikazuje, jednostavno iskoristio priliku da uđe u to osobu i da njome, da Allah sačuva, da njome s njom radi ono što radi. Zatim kuranski ajd, idfa billati hiya ahsan. Ti odvrati onim što je najljepše. Kada ti neko nešto loše uradi ili ružno prema tebi se ponesi. Fa idha alladhi baynaka wa baynahu adawatun pa će onaj između koga i tebe je neprijateljstvo ke ennehu waliyun hamim vidiješ ga kao da je nije ali kao da je prisni tvoj prijatelj dakle ovaj ajet kuranski u suri Fusilet nam objašnjava kako ćeš se ponijeti prema dvijema vrstama neprijatelja jedna je ljudska vrsta, a druga džinska vrsta. Što se tiče ljudske vrste, gledaj lijepom da odvratiš na ružno. Da bi na putu dave, na putu širenja Allahove te bareke wa ta'ala vjere, na neki način ih ušutio i da bi na neki način sačuvao se ljudskoga šera. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا a to ne mogu osim oni koji su strpljivi وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍ عَظِيمٍ to ne mogu osim oni pravi sretnici oni koji imaju čvrstu odluku i i volju i koje Allah tabaraka wa ta'ala pomogne da budu takvi. To je sa ljudima. A sa džinima wa imma yanzaghannaka min ash-shaytani nazgun. A kada ti se u toj davu, jer ajte govore o, o davetu, o širenju Allahove vjere i tako dalje, A kada, si te, a kada ti se u tome preprijeće šeitani, ili ovdje se kaže, ako ti šeitan ubaci svoju vesvesu, svoje došaptavanje, feste izbilla, onda zatraži utočište kod Allaha. Innehu huwa samiul alim, on je taj koji sve čuje i sve i sve zna. Sve čuje, čuje te vesvese. Čujete ve sve se koje šeitan došaptava da te sačuva njih. I zna, i te je šeitane i zna, i zna tebe. I zato ne možete od šeitana sačuvati osim Allah te barake vatara. Upravo o ovome što mi sada govori. Mi ne vidimo šeitani. Kur'an kaže innehu jarakum huva wa kabiluhu min hajsu la tarauna. On i njegovo pleme, to jeste oni koji su kao on on vas vidi kako vi njega ne vidite. Zato mi, ljudi koji ne vidimo šeitana i šeitane, tražimo utočište i zaštitu kod onoga koji vidi šeitana, a šeitan njega ne vidi. Jer razumijete taj odnos? Pošto mi ne vidimo šeitana, kako ćeš se boriti protiv neprijatelja kojega ne vidiš? Pošto mi šeitana ne vidimo, onda se mi obraćamo onome koji vidi šeitana, a šeitan njega ne može da šeitan njega ne može da vidi. U kontekstu ovom današnjem, kako ćeš se ovi današnji din dušmani, šeitani, boriti protiv onoga što i ne vide i ne znaju. وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُ Allahove vojske niko ne zna osim samo osim samo on, Allah te bareke ve taala. Njegove vojske su i mravi, i mikrobi, i vjetrovi, i magnetne sile, i ono što znamo i više Allah zna najbolje onoga što mi ne znamo. Sve mu je podčinjeno. Dakle, tu čovjek traži zaštitu kod Allaha te bareke ve taala da ga sačuva od prokletoga šetana. Što je ovdje vrijedno napomenuti jeste i to da čovjek prilikom učenja Kur'ana uči istiazu. Uči istiazu prilikom učenja Kur'ana. Zašto? S jedne strane da bi očistio svoja usta. Da bi očistio čovjek svoja usta od ružnoga govora od besposlenog govora, nepotrebnog govora i tako dalje. Jer mjesto odakle izlazi Allahov govor, to jeste ovaj usta, jednostavno treba da je čisto. Kako u fizičkom obliku, a to je pranje zuba i čišćenje usta, tako i u ovom duhovnom obliku. Da u potpunosti bude čista usta prilikom učenja. I zato je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem prije namaza čistio zube mi svakom. I trebalo bi nastojati da se mi sva koristi. Jer ove četkice za zube i ove paste, kaladonti kako i nazivaju i tako dalje, to je oponašanje onoga što je Allah prirodno dao. A može li imitacija ikad biti kao original? Koliko se god činila sličnom originalu ne može biti. Jer ove paste, jednostavno koliko u sebi imaju i tih negativnih tvari, dezinfekcije, koje ulaze u tijelo i štete probavnim organima i ostalom. Doći mu mi svaku toga nema. Koliko u tim četkicama ima nepravilnosti koje su napravljene tako da ove desne okrvave, da puste krvi, tako dalje, nismo vidjeli to kod, kod mi svaku. Dakle, trebalo bi ono što je prirodno i ispravno koristiti da budu čista usta od fizičkih i od ovih drugih nečistoća. Dakle, time tražimo zaštitu kod Allaha te barekata i čišćenje svojih usta. Isto tako, od koriste iste aze jeste da čovjek traži zaštitu kod Allaha te bareke ve ta'ala od prokletog šejtana i njegovih vesvesa. Da ne ubacuje u tvoje učenje. To jeste da te ne ometa u učenju. Jer kada šejtan najviše čovjeka pokušava omesti. Upravo onda kada je čovjek u kakvom je dobru. Kada si u namazu, tad pokušava da te dekoncentruje pokušaj, to pokušavaš i trudiš se i nastojiš. Prati fatihu. Od početka do kraja da je proučiš, a da misliš na njena značenja. Nije lako, ni jednostavno. Ubaci je bilo šta. Da te zabavi, da ne misliš o tome. Tako je i sa učenjem ove Allahove tabaraka vata'ala knjige pokušava čovjeka da omete i zato mi učimo istijazu i uzvišen Allah nam je to i naredio i kaže fe iza qara'ta al-Qur'an pa kada učiš Kur'an fasta'iz billahi min ash-shaytanir rajim zatraži utočište kod Allaha od prokletoga od prokletoga šejtana ovo znači kada učiš Kur'an fe iza qara'ta al-Qur'an kada učiš Kur'an zatraži zaštitu kod Allaha te bareke ve taala to ne znači kada proučiš Kur'an iako ima i takvih mišljenja među među islamskim učenjacima kad proučiš Kur'an prouči završi to auzu billahi minash Zašto to tako kažete? Kažu to sva tamo iz ovoga ajta. Kad učiš Kur'an, znači kad završiš učenje, prouče uzbilja minash šetan, znači. I kažu drugo, da bi spriječio uđb. Šta je uđb kod čovjeka? Znate li? Zanesenost. E što, što sam dobar, što sam lijep, nije niko ko ja, što lijepo učim. Šeitan pokušava prvo da te umeta da ne učiš. Pa kad učiš da te umeta da ne razmišljaš o tome. A kad proučiš i nije ti mogo dotad ništa ili je nešto ukro, nešto nije mogao, onda na kraju da ti obata, ali to da kaže, e ja sam nešto postigo sam nešto. Da, da jednostavno osjetiš u sebi samodopadljivost, što se kaže. I to ti pokvari to dijelo. Jer ne vrijedi taj ibadet, nije ispravan taj ibadet koji na svome kraju neće rezultirati skrušenošću. Skrušenošću. Šta mi kažemo kad predamo selam iza namaza? Salamu alaikum wa rahmatullah, estalamu alaikum wa rahmatullah. Šta kažem? Tri puta je stagfrula. Zašto učiš je stagfrula? Šta si pogriješio pa učiš je stagfrula? Ne da šeitan odmah. Navaljuje, neće te pustiti. Dok god duša ne izađe iz tvog tijela, neće te rad pustiti. I moraš biti na oprezu u pogledu prokletoga šeitana. Odmah je stagfrula, estagfrula. To je ta skromnost, skrušenost. To je ta poniznost pred Allahom te da. To je rezultat ibadeta. Osjetiš Allahovu te bareke ve taala, svatiš Allahovu te bareke ve taala veličinu, a svoju malenkost, što kažu. Svoju niskost, poniznost prema veličini Allaha te bareke ve taala. Ako tako učini u ime Allaha te bareke ve taala, ko bude ponizan, ko bude skružen Allahu te bareke ve taala, tako će Allah subhanahu ve taala uzdići. Tako će Allah te bareke ve taala uzdići. Ali u odgovoru na ovo što kažu, nakon učenja Kur'ana prouđuju se Euza, ovdje dolazimo na ono pitanje koje smo rekli na početku u uvodu tefsira, da se uzima u obzir sunnet, praksa Allahovog poslanika, sallallahu sallam. Tačno se razumim, iz vanštine ovoga ajta kad učiš Kur'an, onda prouči, jel, Euzu. Doći im, to je vanjsko značenje. Vraćamo to značenje na praksu Rasula sallam koji nije nakon nakon učenja čega? Nakon učenja Kur'ana učio je uz. Dakle, praksa ne ukazuje na to. Nego prije učenja. Nego prije učenja. Pa dobro, kad završimo Kur'an, kazit ćemo sada kao Allahu lazim, nećemo kazati. Nije to učio Allahu poslanik, ali da se. Otkud to pitaju? Ko je to unio? Kažu, šta kažu? Kažu, jer kuranski ajet kaže. A šta kaže kuranski ajet? Kaže, kul sadek Allah, reci, Allah istinu govori. Pa prema tome kažu, kazat ćemo, neki obrazlažu to i kažu, kazat ćemo na kraju učenja, sadak Allah. Ali azim, to što kažemo, to je još veličanje Allah, sadak Allah, azim. Može li to tako? Pa vratite se na sunnet Allahovog poslanika, ali i sada to salam. Dakle, nema samovoljnog, proizvoljnog tumačenja Kur'ana. Kaže Allah, reci Allah je rekao istinu. Reci Allah je rekao istinu. Ali nije ti naređeno ili propisano tom prilikom završio se učenje Kur'ana, e, eh, uvijek kažeš sada kao Allahu lazim ili ka uzimaš kao propis i to činiš. Ne, isto tako učenje kasnije El Fatije ili onoga šta su ljudi naveli, dakle ono što nije u praksi Allahovog poslanika, ali sad sam to nećemo ni mi raditi, daleko bi nas odvelo kad bismo uzeli po bras šta sve ljudi radi i da kažemo ovo nije ispravno, ono nije ispravno, nego ćemo kazati ovo je ispravno, a sve drugačije nije. Dakle, tako, to je jedna osnova, jer ako budemo učili sve ono što nije ispravno, to ne bismo imali vremena zato to će učiti ulema, učenjaci koji se specijalizuju iz raznih oblasti ove vjere da bi mogli ljudima ukazati na ta pitanja i upozoriti ih na negativnost. Bilo je među islamskim učenjacima koji su uzeli, naučili, jedan od njih naučio svoje dijete velkom jednom broju hadisa. Nakon što ga je naučio tim hadisima, kažemo, a sve ove hadise sa što si naučio, sve su to lažni hadisi. Mi vama nećemo to tako učiti. I nećemo vas tako učiti. Zašto? Jer to je za učenjake. Da on zna kasnije poznati hadise i opozoriti ljude. Od ti svi hadisa koji je naučio, jedan dio kad najđe na njih, upozorit će ljude na njih da sto lažni, apokrifni, izmišljeni hadise i tako dalje. Znači, a na svijet ne zna zapravo često zbog ukidanja bereketa pred kijametski dan i grijeha, i slabog oslanjanja na Allah baraka ve ta'ala i privrženosti ku često nemaju vremena za sahih hadise. Često nemaju vremena za tefsir Kur'ana. Zapravo moralo bi biti vremena se nađe za to. Dakle, to nema svoje osnove. I drugo, imamo kuranskom ajetu fa iza kuntum ila salati fagsilu buđuhaku. Kada ustanete klanjati namaz, operite svoja lica, onda se govori o abdestu kako se uzima. Znači to kad klanjaš uzmi abdest? Niko to nije rekao. Dakle, uzima se abdest kad uzmeš, to jeste kad hoćeš, jer kad, kad hoćeš klanjati, kad ustaneš, hoćeš da klanjaš, onda uzmi abdest. Kad hoćeš da učiš Kur'an, onda prouči Euzu billahi mine šetan rađim. Jer rekao sam vam, Kur'an je objavljen tako u sažetom obliku. Nije svaka riječ rečena. Ono što se razumije nije spomenuto. Nije spomenuto. Kazivanju, na primjer, o Musao i Hidru. Kad ovaj izbuši lađu, pa pita ga ovaj, što, što to učini? Ovaj kaže, varahu melik. za njih je šta jedan vladar je huzu kulle sefinetin koji uzima svaku lađu glasba na zor, silom jel uzima svaku lađu silom kažemo ne uzima ovdje se podrazumijeva da uzima svaku zdravu zato je ovaj ovu prošupljio da je ovaj zakrpi što bismo rekli da je osposobi sebi pa kad on vidi da je falična ostavit će je neće mu je uzeti Pa ovaj kaže, uzima svaku lađu na silu. Razumije se svaku kad ispravnu lađu. Kur'an nije sve rekao, tako i ovdje kaže. Fe iza karete, kad učiš Kur'an, to jeste kad hoćeš učiti Kur'an. I to je mudrost Kur'ana. ti ne kaže sve na jednom mjestu, razumit ćeš to i na drugom mjestu. Da učiš Kur'an stalno, da se podsjećaš na ta, na ta značenja. Jer kad bi sve bilo spomenuto, Allah zna koliko bi to obuhvatilo knjiga i tomova i da li bi ljudi mogli sve to učiti i kolika bi im to obaveza na kraju bila. Dakle, učenje iste ade na početku, na početku učenja. Rekli smo iste ade šta znači. Da je to traženje utočišta kod Allah te barke vata'ala. Ovdje je spomenuto Allahovo tabaraka wa ta'ala ime u isti'ađi a to je e'udhu billahi dakle Allahovo ime Allah to je u ovoj isti'ađi postavljaju učenjaci pitanje zašto upravo ovo Allahovo ime što nisu druga neka imena ili neko drugo ime Jer znamo da ništa ne može u Kur'anu doći kao zamjena tome je spomenuto. Allahu te bareke ta'ala ime stoji jedan dio islamskih učenjaka na tome stavu Allah da je to najveće Allahu te bareke ta'ala ime. Kojim kada bude pozvan da se odazove. Kojim kada bude pozvan da se odazove. Dakle, stoje na stanovi što je to najveće Allahovo te bareke ve taala ime. Ismullahil a'zam. Samim tim navode dokaze za to. Jer što god se tvrdi i govori, mora imati svoj dokaz. Šta vam je dokaz da je to najveće Allahovo te bareke ve taala ime? Kada su pitali Allahovog poslanika, alaihi sallatu wasalam, U Allahu te baraka wa ta'ala biva objavljena sura Al-Ikhlas koja se uči Kul huwallahu ehad. On Allah je jedan. Nije rečeno on milostivi je jedan. On snažni je jedan. On moćni je jedan. Nego on Allah je jedan. To jeste prepoznaje se neprikosnoveno po tome imenu niko nije nazvan tim imenom. Allah. Niko. Allah nije dao da iko bude nazvan tim imenom. Nazivani su ljudi i nazivali su sebe raznim imenima. Lata barakavata. Ali ovim imenom nije zapamćeno da je iko sebe nazvao. Drugo, što ovo Allah te barakavata ime obuhvata druga imena a druga imena ne obuhvataju ovo ovo ime na kraju sure El Hašr kaže Allah tabaraka wa ta'ala huwa Allahu allazi la ilaha illa hu alimul gajbi wa shahade huwa rahmanu rahim huwa Allahu allazi la ilaha illa hu al malikul kudusu salamu al mu'minu muheyminu al azizu al jabbaru al mutakabbir subhanallahi amma yushrikun هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى Šta hoćemo ovim da kažem? Kaže se, on je Allah, mimo kojeg drugog istinskog Boga ne ima. Dakle, kaže se, on je Allah, nak nakon toga se objašnjava. Milostivi, samilosni, snažni, onaj ko koji je iznad svega i tako dalje. Dakle, objašnjava se drugim Allahovim imenima ovo ime. Razumijete? A ovim imenom, ono obuhvata druga Allahova te baraka wa ta'ala imena. On je Allah, huva Allahu, levi la ilaha ilahu, mimo kojeg drugog istinskog Boga nema. Alimul gajbi wa šehade, koji pozna je gajbi, nevidljivo, nepoznato nama, wa šehade, je ono što vidimo. Huva rahmanur rahim, on je milostiv sa milostivi. Sve ovo objašnjenje, tumačenje riječi, huva Allah, on je Allah. Razumijete? U Allahu ledi la ilaha illa opet se ponavlja. Pa onda el meliku, el kudus, vladar, sveti, es selam, onaj od koga svako dobro potiče, el mumin koji daje sigurno svojim robovima, el muhejmin, onaj koji nad svim bdi, el aziz, onaj snažni el džebar onaj koga niko ne može pobijediti el mutekebir silni zatim dole spominje huva Allahul khalik on je Allah el khalik koji stvara el bari koji šta koji daje život el khalik daje život el bari koji stvara koji, koji daje svemu njegov njegov život daje mu oblik el musawwir koji daje lik svakome da se razpoznaje svako po, po tome lehul ul husna on ima lijepa svoja imena dakle Allah tebareke ve taala je opisan ovim lijepim imenima i njegovim svojstvima to njegovo ime je opisano Allah to je drugo jeste razumjeli ovo prvo I treće, zato što je u riječi ili u imenu Allah, što je sadržan cilj i svrha našeg života na ovome svijetu. Vraćamo se sad na značenje Allahovog imena Allah. Što znači Allah? Islamska ulema govori o tome pitanju i kažu to je izvedenca. Što znači izvedenca? da je to ime proizašlo iz drugog jednog imena i riječi. A iz kojeg imena i riječi? Od riječi ilah. Ilah znači Bog. Onaj koji je neprikosnoven. I zato sama ta riječ negira postojanje dva ili više. Leukene fihima alihetun illa Allahu lefesedeta a na nebesima i zemlji ima božanstava, ima Allaha, nered bi nastupio. Kako bi nered nastupio? Ko zna? Nadmetali bi se. Jer nije Bog ako će popustiti. Ako neće biti po njegovom. Kako bi se onda dogovorili? Ili bi svaki imao svoje ograničenu moć i vlast, a onda opet nije Bog. Jer Bog znači neprikosnoveni, neograničeni vladar onaj koji la yuselu amma jef'al bi, ne biva pitan onome što radi u ovom yuselu, a oni će biti pitani. To je ljudi njegova stvorenja. Ila. Ali s tim što je u ovoj riječi ila, da bi se razlikovao Allah tabaraka wa ta'ala od drugoga što biva obožavano batilom, neispravno, neistinom, izmišljeno, rečeno je el ilah el, šta je el u arapskom jeziku? Određeni član. Dakle, poznati Bog. Poznati. Zna se na koga se odnosi. A ono drugo naziva se alihe božanstva. Ljudi obožavaju sve i svašta. Ljudi obožavaju sve i svašta. I zato pravo značenje la ilahe illa Allah jeste nema istinskog Boga mimo Allaha te bareke ve taala. Da li ima među ljudima božanstava koja obožavaju? Ima i te kako ima. Ona je obožava kravu. Pa ode pa je pomuze. Pomuze svoga Boga ne uzme. To, to, to je tako. Smiješno, al ali je istina. Ne uzubila i tako dalje i tako dalje smiješno je to ono što, što nam ashabi pričaju da se radilo u džahilijetu vallahi smiješno naprave kip od halve i poneso na put i kad ogladni stegne glad uzme kaže halal izvini ali ja te moram ja moram pojesti to tako uradi ništa ovo danas što rade ljudi nije manje smiješno nego to što su džahilije to radili. Samo se oblik promijenio način da ne bi bilo ljudima dosadno. Često lažna božanstva. Dakle, nema istinskog Boga koji zaslužuje da se obožava osim ko? Allah. Dakle, to ime je došlo u šehadetu la ilaha illa Allah. Došlo u šehadetu la ilaha illa Allah. Znači, nije rečeno la ilaha illa Rahman. La ilahe illa al-Khaliq. La ilahe illa al-Sami' al-Basir. To podrazumijeva se, ali ime koje obuhvata sva druga imena i Allahova tabaraka wa ta'ala svojstva, to je ime Allah, koje u sebi nosi značenje el ilahul ma'budul biha, el ilahul ma'budu bi haqim. Poznati Bog koji se obožava sa hakom, sa istinom, s pravom koji zaslužuje da se obožava. Po čemu smo ga poznali? Ikra bismi rabbi kellevi halak. Uči u ime gospodara tvoga. Ko ti je gospodar? Kellevi halak. Koji stvara. I zato danas pokušavaju ovom modernom ovom modernom naukom, danas tehnologijom, da ljudima unesu smutnju, nakon što su proširili nemoral, nakon što su razne pogrešne ideologije i vjerovanja među ljudima ubacili, danas hoće da dođu do srži i suštine problema. Drugim riječima hoće da kažu mi stvaramo neuzbilja. Dakle, to sve što vi govorite da jedino Allah stvara, mi to hoćemo da opovrgnemo neuzbilja pa kažu kloniranje, pa kažu dijete iz eprovete i tako dalje. Sve to kad vidimo, izlazi je sjednako, to je samo miješanje u Allahovo stvaranje. To nije stvaranje. Uzmite vi pa stvorite ako možete. Jednu jedinu ćeliju, pa onda kaznije recite razmnožavala se, pa bilo, postalo i nastalo dalje. Jednu jedinu ćeliju, živo jedno biće najmanje, najsitnije osnovu života stvorite. Možete li? Kažu, to je nemoguće. To je nemoguće. Allah daje život. Allah kaže, len jahluku zubaben. Nikada neće moći stvoriti ni jednu mušicu, ni njenu čeliju. Vale uđteme ule. Makar se svi oko nje okupili su svoju snagu, trud, znanje uložili. Nema, Allah daje život. Nego šta radi? ova genetika zadnje vrijeme je to otkriveno genetika što hoće pokušava i ovo kloniranje i tako dalje to je u stvari ono što je već Kur'an spomenuo vele yugayirunne halqallah mijenjaju Allahovo stvaranje ono već što je Allah stvorio i onda tu iz toga proizilazi veliko zlo i velika nesreća i danas vidite na proizvodima koji su prirodni, netaknuti, piše genfraj, da je čisto od te genetike. Dakle, jednostavno, da si siguran da to nećeš u svoje tijelo unijeti i štetu sam sebi time napraviti. Dakle, upozoravaju već na štetnost, na štetnost toga. Dakle, čovjek ne može stvoriti, nije, nije u stanju to da učini ni u kome slučaju. Dakle, Allah te baraka wa ta'ala to je njegovo najpoznatije ime po kojem se poznaje i u sebi sadrži značenje ibadeta, da on jedini zaslužuje da, da mu se ibadet čini, a to je u stvari svrha i cilj našeg života, života na ovome, života na ovome svijetu. I ovo je savjet, prilika da se kaže da što više Allaha te bareke ve taala molite, pozivate i dozivate njegovim imenom Allah. O Allahu, o Allahu, o Allah. I traži od Allaha samo ono što je dozvoljeno. Makar se radilo o najsitnijim stvarima. Allah voli kada se moli i kada se od njega dovi i traži. I srdi se kada se od njega ne traži. Doći im ljudi, srde se kad se od njih traži. Dakle, tražiš utočište kod Allaha te barakeva ta'ala. Znači, kad kažeš e'uzu billahi, kao da si rekao sva druga Allahova te barakeva ta'ala imena, ispomenuo. Jer Allah obuvata sva druga imena. Jelle jelalu. Mine šeitan. Došli smo do, nećemo reći šeitana, nego došli smo do do imena šeitanovog je šeitan. Šta znači šeitan? U arapskom jeziku riječ šeitan je uzeta od glagola šetane. Šetane. Što znači da je daleko, da je udaljen. Šetane, kad kažeš, znači otišao je negdje daleko. Udaljio se. Znači da je na svoju, na svoju ruku udaljio se od čega? Od Allahove te baraka wa ta'ala milosti. Samim tim od Allahove te baraka wa ta'ala vjere. Bio mu, postao mu nepokor. Daleko je od ljudske prirode. Zaista šeitanova priroda je u suštoj suprotnosti sa ljudskom prirodom. U suštoj suprotnosti sa ljudskom prirodom. U Kur'anu šeitan, da bismo objasnili ovo pitanje, opravdava zašto nije seđdu učinio Ademu Alisela. Pa kaže, ene hajru min, ja sam bolji od njega, od koga? Od Adem Alisela. Halekte ni min nar, mene si stvorio od od vatre. Šeitan je od vatre stvoren. Wa khalaqtahu min tin. A ti si njega stvorio min tin od od blata, od zemlje, od zemlje pomiješane sa vodom, to je blato. Kazni kad se ošlušilo, bilo je kao ono od grnčarije što se kao, kao osušena glina je bilo kasno. Pa mu je Allah udahnuo udahnuo dušu. I zato mi se vraćamo u zemlju. Allah te barek vada'ala kaže minha halaknak od nje smo vas stvorili wa fiha nu'idukum i u nju ćemo vas vratiti zemlja zemlji wa minha nuhriđukum i iz nje ćemo vas izvesti tareten uhra drugi put Hadisima Resula, ali sad sam objašnjeno, da ostaje u čovjeku jedan dio njegovog tijela koji se nalazi u repnjači. Tako se naziva ta kost na završetku čovjekove kičme. Dakle, ta jedan mali dio ostaje, ostalo sve bude uništeno od čovjekovog tijela. Istruhne. Pomiješa se sa zemljom. Pa se ne može poznati. A nakon toga Allah te bareka ta'ala nakon što odredi da ponovo život dođe u ta tijela, da će kiša da padne. Tako da će tijela ponovo izrasti iz toga maloga dijela u potpunosti. Ali još nema života u njima. Pa će onda Allah te bareke ve taala dati da duše izađu iz mjesta u kojem su boravile do dana proživljenja. One loše iz siđina, a one dobre iz illijina. Pa će svaka duša znati tačno u koje će tijelo doći. I niko od ljudi neće biti zaboravljen. Neće se moći sakriti. Ući će mu duša u njegovo tijelo, on će oživjeti i onda će ustati i skočiti iz svoga groba, i tako će ljudi i prvi i posljednji, kao što Kur'an kaže, ke ennehum džaradom muntashir izlaziće iz svojih grobova min al ajdad Kao da su raspršeni iz Mi ovdje govorimo o različitosti priroda između čovjeka i šejtana šejtan hoće da kaže ja sam boljeg porijekla, Ovo je sada odgovor svima onima koji kažu moj dedo. Ili moji ovi, moji oni. Kakav stiš, šta je s tobom? Ovdje šeitan hoće da kaže porijeklo vatre je bolje i častnije nego porijeklo zemlje. Time hoće Allahu da opovrgne drugim riječima da se opravda što nije htio seždu da učini. A Allah je stvorio i tebe i njega. Ti Allahu si pokoran, ne zemlji. Ali, ko traži opravdanje, i zaslam ko se hvata. Pa, šehul islam, i zato smo uzeli ovo da objasnimo pitanje, odgovara i daje pet odgovora šeitanu. Zapravo, daje nam pet odgovora da bismo znali da nije to nužno, da je bolja vatra od zemlje. Da se vidi različito šta i različito su u toj prirodi. Prvi odgovor da ne mora značiti da je vatra bolja od zemlji. Zašto? Jer zemlja ima svojstvo smirenosti, stabilnosti, ustrajnosti, čvrstoće i slično tome. Zemlja. Doćim vatra, koja ima u sebi svojstva, nestabilnosti, oštrine, brzopletosti, brzine, a u tome od čega je napravljen bio Adem i stvoren, u sebi ima i zemlje i vode. Dakle, to je jedan odgovor. Da ne mora biti vatra bolja od, od zemlje. Drugi odgovor je, ako bismo i prihvatili da je, da je vatra bolja od, od zemlje, ne mora znači da je onaj koji je stvoren od vatre bolji, nego onaj koji je stvoren od, od zemlje. Zato što ono što proizilazi iz osnove može imati u sebi nešto što nema ta osnova. Može li učenik biti bolji od učitelja? Može, Allah da. Sasvim prirodno i logično. Iz zemlji može biti životinja, može biti biljka, mo mogu biti razne rude i, i minerali i tako dalje, što je bolje od same zemlje, je li tako ili nije? Razumijete to? Tako da se nije nužno da mora biti ono što proizilazi iz vatre bolje samo samo po sebi. Treće, iako je čovjek stvoren od zemlje, ali mu je Allah dao posebnost time što mu je udahnuo što mu je udahnuo dušu. Kaže Allah fe iza se uvejtuhu pa kada ga ja napravim wa nefahtu fihi min ruhi kada mu dadnem oblik i u njega udahnem moju dušu ovo moju dušu to je jasno to ne znači dio Allahove duše ne uzubila da smo mi dio Allaha te barakavatara što neki filozofi i sufijske sekte promovišu i misle i vjeruju nije kome slučaj nego dao sam ili udahnuo sam u njega svoju dušu, to jeste jednu od duša koje sam ja stvorio. A svoja duša pripisuje se Allahu iz počasti prema toj duši, kao što se kaže Bejtullah, Allahova, Allahova kuća. Ne znači tu da Allah te barake wa ta'ala stanuje. Ko što se kaže Nakatullah, Allahova deva u slučaju kojeg poslanika? Saliha, ali i tako je. Dakle, to je pripadnost tešrifa pripadnost počast tako da čovjek jednostavno kada mu je udahnuta duša dobio je posebnost koja nije vezana samo za za, za zemlju i osnovu materije iz koje je stvoren četvrto Allah tebareke bareke ve taala je Adama alejhi selam stvorio svojim rukama Allahova svojstva mi znamo da imaju svoju posebnost i osobenost. To je istina. Mi vjerujemo u to. Kur'an i hadisi o tome govori. Vjerujemo u to, ali ne znamo kakvoću toga. Ne znamo kako je to. Jer ako te neko pita kako je nešto u pogledu Allaha, ti mu odgovori, a kakav je Allah? Jer kako ću ti ja govoriti o Allahovom svojstvu, to jeste o njegovoj kakvoći, kakvo je, ako ne mogu da govorimo Allahu te barak a to je Allah uzvišen njegova imena njegova svojstva to vjerujemo u potpunosti ali to nije kao kod ljudi istina Allah te barak i u Kur'anu i Adizama se spominje Resul Alisaca ima ruke ima ruke to je istina Pravi, pravcate ali šta kažem nisu ko ljudski. jel razumite to Ni pošto nemoj da, da uporediš ovo s time. Jer Allah kaže, lejse ke misli i šeji, nije ništa kao on. Ništa mu nije slično. Nema odmah da misliš ruka ova kao ljudska. Ali je stvarna, jeste stvarna. Kakva je, mi ne znamo. Niti možemo znati. Wala yuhituna bihi ilma i ne mogu ga obuhvatiti svojim svojim znanjem. Kako će ga obuhvat svojim znanjem? I vjerujem u to. Dakle, Allah te barke wa ta'ala s čovjeku stvorio ga je svojim rukama. Ima Allahovog stvaranja, kun fe je kun, budi. I ono budi. Njegovim riječima. Kako je stvoren ko? Isa alaihi selam. I zato je on nazvan Kelimetullah. Allahova riječ. Allahova riječ. Kako Allahova riječ? Šta znači Allahova riječ? To što ga je Allah stvorio svojom riječju, kun, budi. I on je postao. Budi i on je postao. I zato ispočasli dobio ime Kelimetullah. Allahova riječ. To ne znači kelimetullah, Allahova riječ kao Allahovo svojstvo ne uzubila, pa da nije stvoren, pa da ga uzmu za božanstvo. Bože sačuva, rekli smo da dvojica ne mogu biti bogovi, ni božanstvo. Osim ako se radi o lažnim božanstvima, onda nije dvojica. Hiljade in ima, Allah zna najbolje. To nije upitno, nego govorimo dva prava ne mogu biti. samo jedan može biti, samo jedan može biti pravi. Dakle, Allah ga stvorio svojim rukama i dao mu počas i peto sve da prihvatimo da je vatra bolja od, od zemlje, može se desiti da Allah izrazi počast. To jeste da dadne počast nekome koje manje vrijednosti od strane onoga koje veće vrijednosti. Može to biti? Može i to je Allahov odabir i to je i to je njegov sud i valja biti njemu pokoran i valja biti njemu poslušan. Dakle, šeitan je dobio ime po riječi šetane. Šta znači šetane? Daleko otišao od Allahove pokornosti, a samim tim od Allahove milosti i daleko je od ljudske prirode. Sad hoću da vam postavim jedno pitanje. Kako kad je šeitan daleko od ljudske prirode? pa kako oni koji kontaktiraju s njim, kako to radi? Kako su u mogućnosti? To je odgovor. Znači, mora biti blizak šeitanu. Mora taj koji radi sa šeitanom, bilo sihrom, bilo prizivanjem, bilo potpomaganjem ili drugim vidovima saradnje, bilo da mu ovaj donosi vijesti i tako dalje, mora biti blizak tome šeitanu. Mora biti blizak tome šeitan. Hajde sad tebi ovdje. Nek dođe u džamiju onaj tamo što drži topove protiv muslimana. I da kaže, čujete, ja ću vas pomoć. U davi, u dinu, evo vam za kasete, evo vam za knjige. Otvorite centar veliki islamski škole, otvorite. Je to mogu uraditi? Ne bi mogu uraditi. Ne, ne, a nam obije muslimana vamo da ti, da ti pomogne tebe muslimana. Osim u dvije situacije. Prva situacija ti nisi musliman onda. Pa mu odgovaraš takav. Jel razumijete? Da si po imenu musliman. Pa će tebe pomoć da bi postigo ono što hoće ili da te malo pomogne da se, da se pokaže evo ja nemam ništa protiv islama ali ja vamo muslimane druge rješavam i likvidiram. Ne može to. Ne može to. O isti azi bi se dalo još dosta toga govoriti, inša Allah, s ovim ćemo sada završiti govor o ovome, a inša Allah, ono što ostane od govora o istiazi, inša Allah, spomenut ćemo drugim prilikama. Zakum subhanakallahu, subhanak Allahum, bihamdik, šadu la ilaha ila enta, estavruka, vatubu ilaha. Bismillah, alhamdulillah, usaf, sama, rasulillah, ba'd. Mi smo, dakle, govorili o isti'azi kojom čovjek traži zaštitu i utočišća kod Allah te baraka wa ta'ala od prokletog šeitana. Rekli smo da je šeitan dobio ime po tome što je udaljen bilo od Allahove pokornosti, njegove milosti ili od ljudske, od ljudske prirode neki zastupaju mišljenje da je šeitan drugoga jednoga jezičkog korijena. Dakle, da je ova riječ uzeta iz drugoga jednoga značenja. A to je od šata, što znači da je stvoren od vatre, što ukazuje na njegovo, na njegovo stvaranje od vatre. Doći znači, ono prvo što smo spomenuli, a to je da je od šepane, da je dobio od toga ime. Dakle, što je udaljen od Allahove milosti i od ljudske prirode. Često je kod ljudi u govoru prisutno da kažu šeitane jedan. Normalno to ne bi se smjelo govoriti kome? Muslimanima ili djeci, tako dalje. Jer šeitan to je sušto zlo. U njemu nema nikakvoga dobra. Nema toga kafira kojeg ti ne možeš pozvati u islam. Hoće li on prihvat, to je drugo. Allah te baraka wa ta'ala naređuje Musa ova i njegovome bratu Harunu da pozivaju koga? Faraona. Jedna ličnost koja predstavlja simbol zla. Simbol kufra. Ne samo da je bio kafir, nego, je, nego se predstavljao za božanstvo. Već je druge silom odvodio na krivi put. I u džehennemu imaju derekat, različiti stepenovi nariže, što je niže sve gore. Znači, jača je vatra. Tako, Allah tabaraka wa ta'ala spominje i kaže Ledine kefaru wa saddu an sebila. Oni koji budu nevjerovali, budu kafiri, nevjernici, wa saddu an sebilillah, a uz to budu druge skretali s pravoga puta, sprečavali pravi put. Dakle, ne samo da su bili kafiri, nego širili to. Zidnahum azaben fauqal azab. Mi ćemo, kaže Allah, im povećati azab na i onako onaj azab koji oni imaju. Dakle, imaće dodatno na to što su dodatno radili protiv ove vjere. Dakle, nisu ni svi kafiri isti ako više radi protiv ove vjere, veći će azab imati na kijametskom danu, u kullin darađatom mimma amilu, a svak će imati stepenove prema onome što je radio, ako je džennetlija ili ako je i ako je džehennemlija. Znači, dakle, govori se u, u govoru narodnom među ljudima, prisutno je da nazivaju sve što što se odmetlo od one uobičajene jedne normalne prirode radilo se o čovjeku radilo se o, o životinji radilo se o, o džinu jel, čovjeku jednostavno da to nazivaju šeitanom ili pošeitanio se ili šeitana i tako dalje dakle hoće time da kažu da, da u njemu ima veliko da u njemu ima veliko zlo Allah te ta'ala spominje da imaju dvije vrste šeitana To jeste onih koji su dosegli krajnost u zlu. I kaže وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيِّن عَدُوَ Tako smo mi učinili da svaki vjerovjesnik ima neprijatelje. Šejatin el insi wal džin. Šeitane ljudske i džinske. Juhi ba'duhum ila ba'd koji jedni drugima govore koji jedni drugima došaptavaju, koji jedni druge savjetuju kako da rade protiv ove vjere, zuhrufel kauli gurura, uljepšan govor da bi ih na taj način zaveli i da bi ih na taj način prevarili. U musnedu imami Ahmeda od Ebu Zerra radijallahu anhu se spominje da je rekao ovaj ashab kada kada je obavijesti Allahov poslanik sallallahu alaihi sallam da traži zaštitu kod Allaha tabaraka wa ta'ala od ljudskih i džinskih šejtana Da je rekao Eulil insi shayatin zar imaju ljudi šejtane ili zar ima među ljudima šejtana pa mu odgovara Allahov poslanik sallallahu alaihi sallam i kaže naam, jest ima među ljudima šeitana ima među ljudima šeitan. Dakle, to su oni među ljudima i džinima koji su dosegli krajnju granicu ili prešli sve granice zla. Dakle, u ome hadisu, Allaho poslanik sa sallam, kaže Ebu Zeru ta'awaz billahi min šajatin il insi wal džin. Zatraži utočište kod Allaha od šeitana ljudskih i džinskih. U drugom hadisu kojeg bilježi imami muslim, kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam yaqta'u salate prekida namaz el mer'atu žena to jeste žena ako prođe ispred tebe prekida namaz wal himaru i magarac wal kelbul esvod i crni pas fa kultu يا rasulallah pa reče Ebu ذر rekao Allahu poslanici: ma balul kelbil aswadi min al ahmari wal asfar o čemu se radi Allahu poslanici? kakva je razlika između crnog psa i crvenog i, i žutog kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem el kelbul aswadu shaytan." crni pas je šeitan dakle toga ima i među i među životinjama Zašto se ovdje spominje magarac? Poznato vam je kada magarac, da on ima svoju jednu osobenost. A koja je to? Šta radi kad vidi šeitana? Ja ne znam, nisam stručan u tim nazivima, kako se kaže za magarca? Ne kaže se riče. Reve možda ili... Ne ste. Uglavnom znate o čemu se radi dakle nisam stručan iz te oblasti uglavnom kad vidi šeitana zašto se baš njemu šeitan pojavi Allah zna i zato magareći glas to je znak da je vidio šeitan zašto žena zašto žena Allah zna najbolje Allah zna najbolje zbog prirode zavodljivosti čovjek ako prođe žena ispred njega često zna ljudima, jel, nekima pamet ode mu skroz, ili ne zna ni gdje, ni šta je, tako da ovo ne znači, Bože, sačuvaj, da umanjuje vrijednost žena, jer naša majka je ko? Bila žena, Havva i naše majke, sve, Allah te baraka ta'ala naređuje poštivanje majki i lijep odnos prema ženama i odgoj kćerki i tako dalje. Dakle, nije o tome riječ, to ne znači što se u ovome kontekstu spominje da se omalovažavaju žene, nego to je činjenično stanje ako žena prođe ispred tebe, pokvarit će ti namaz ili, ili magarac ili crni ili crni pas. Ovo je muslimov rivajet. A zašto crni pas? Allah zna. Allah ga obilježio. Allah ga obilježio. Dakle, što je baš crni pas? Allah zna da li to što se kod njega dvije prirode sastale, ta pseća priroda i to crnilo i tako dalje, što je baš to, Allah zna najbolje. Dakle, kaže imam Buharija svojim senedom spominje od e, Sulejmana ibn Sarda radijallahu anhu da se dvojica ljudi posvađala kod Allahovog vjerovjesnika sallallahu alaihi ve sellem a grupa ashaba su bili prisutni kod njega. Sjedili su tu. Toliko je ovaj jedan drugoga u riječima napao ili e, izvrijeđao, što bismo rekli. Pazite ovdje, u arapskom jeziku kad se kaže iz tebe, doslovno se može reći ispsovao ga. To ćemo naći u, u, u riječniku. Samo ne može se to tako prevesti jer psovati u našem jeziku zna se šta zna se šta znači dakle to nije to značenje da ga je psovao nego ga izvrijeđao dakle govorio mu loše riječi a nikako u, u značenju psovanja ono što se ono što se kod nas ono što se kod nas podrazumiva dakle izvrijeđao ga riječima i, i toliko je bio ljutic da mu je lice pocrvenilo Pa kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Inni la a'lamu kelime." Ja znam jednu riječ. Lau qalaha la dhahaba anhu ma yajid. Da to kaže otišlo bi, nestalo bi onoga što je pri njemu. Lau qala a'udhu billahi minash shaytanir rajim. Da kaže a'udhu billahi minash shaytanir rajim. i kod srđbe vi imate dakle vi imate propise vezane za srđbu da čovjek ustane da uzme abdest da promijeni položaj i tako dalje ako stoji da sjedne ako sjedi da legne i tako dalje dakle da kaže u ovom slučaju auzu billahi mine šeitan rađim zašto? zato što je srđba od od šeitana a šeitan je stvoren od vatri pa da to ugasi abdestom vodom uzme abdest to je jedna činjenica. Pa rekoše ovome čovjeku, Ela tesme'u ma yekulu Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem, ne čuješ šta kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve Dakle, uradi to što ti je rekao. A on kaže: Inni lestu mecnun, nisam ja budal. Šejtan ga obuzeo. Ne uzubilo. Šejtan ga obuzeo. Dakle, nećemo posebno o ovim dovama, zikrovima koji se spominju za zaštitu od prokletoga šeitana, oni su e, spomenuti u posebnim knjigama koje obrađuju pitanje dova, zikrova i e, dobrih dijela, tako da bi čovjek trebao se vratiti na to, inša Allah, i toga se pridržavati i noću i danju i učiti u svojoj kući i poučavati svoju ženu i djecu i tako dalje tome jer e, zaista e, ove upute koje nam pruža ova vjera su nužne da čovjek živi po njima. er rajim Šta znači er rajim U arapskom jeziku er rajim znači onaj koji je udaljen, koji je odbačen od svakoga dobra. Rajim u osnovi znači merđum, jer ovo je pasiv, onaj koji je udaljen od zla, ali ovdje došlo u obliku ređim, ne merđum, nego režim koji je koji je udaljen od svakoga dobra, pri kome nema nikakvoga dobra. I zato ti možeš ono što smo bili govorili prije, ti možeš svakoga pozivati Allahu vjer, čak i najveće kafire, ali šeitana ne možeš pozivati. Lata Baraka Vatala kada je poslao Musa i njegovog brata Haruna da, da pozivaju Faraona, šta im je rekao? فَقُولَ لَهُ قَوْلَ اللَّيِّنَ لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَحْشَى I recite mu blage riječi. لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ Možda će se opametiti أَوْ يَحْشَى ili će se pobojati. Doćim šeitana ti ne možeš pozivati u dobro, jer u njemu nema, pri njemu nema nikakvoga, nikakvoga dobra. In, inma yad'u hizbahu li yakunu min ashabis sa'ir. On poziva svoje društvo, dakle one koji su ga poslušali, on onim svojim najbližima, to jeste onima koji su uz njega, on ima sa njima jedan cilj, a to je li yakunu min ashabis sa'ir, da budu od stanovnika džehennema. Dakle, on onima koji voli, želi džehennema. To on poziva u to. I komu se odazove, bit će od njegovog društva. Kažemo, džehennem u ovom slučaju spomenuto u kuranskom ajtu se'ir. Što znači se'ir? Vatra, ali koji je svojstvo vatre se ovdje spominje? U izel džehimu su'irat. Kada džehennem bude potpaljen, to jeste rasplamsa se. Da budu u najžešćoj vatri on poziva svoje društvo, dakle ljude poziva da mu se pridruže u džehennemskoj vatri, jer njemu je sigurna i zagarantovana džehennemska vatra u vječnosti. Kaže Allah tabaraka ta'ala u pogledu ovoga, dakle da je taj šeitan proklet, a prokletstvo što znači? Udaljenost od svakoga, od svakoga dobra. وَلَقَدْ زَيَّنَّ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ i mi smo ukrasili dunjalučko nebo to jeste ovo prvo nebo koje je oko zemlji bime sabiha svjetiljkama to jeste zvijezdama وَجَعَلْنَاهَا i to je jedan od razloga što je Allah te bareke ve taala stvorio zvijezde ukras nebo a drugi razlog وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِشَّيَاطِينَ i učinili smo ih da budu šta je ređim kažemo ređim to je kamenovanje da, da budu šeitanima strelicama ili onim čime će biti ubijani i pogađani kada vidite svjetiljku da pada da pada na nebu dakle svjetlost komete, meteora i tako dalje. Allah te bareke ve taala pogađa time šejtan. Jer oni se penju jedan na drugog da bi prisluškivali Allahov te bareke ve taala govor. Jer uzvišen je Allah iznad sedam nebesa. Određuje svaki dan, kulle jeumin huwa fi Svaki dan on ima svoju odredbu određuje ovaj će umrijeti, ovaj će se roditi. Ovaj će se obogatiti, a ovaj će ofukariti. Ovaj će ozdraviti, a onaj će se razboliti. Sve odredbe na svijetu Allah te baraka wa ta'ala određuje. I meleki to slušaju i meleki to sprovode. A šeitani to ne znaju. Nego žele prisluškivanjem da saznaju. I onda ako nešto čuju kao iskušenje njima i ljudima koji sa njima sarađuju, dostavljaju jedan drugome. Penju se jedan na drugog da bi to slušali i svjetlica pogađa one koji prisluškuju. Bivaju ubijeni time. I ako uspiju nešto donijeti onome sihirbazu, onda oni to pomiješaju jednu istinu tu koja će se zaista i desiti sa stotinom laži. I onda kad oni to kažu, kako kažu, na način kako izgovore, ljudi ne slušaju na one laži tih sihirbaza i onih koji zapisuju, nego čuju onu jednu riječ istine, pa kažu, jeste, ali rekao nam je šta će biti. Sta sve neuzubila. Dakle, to, to, je, to je od kufra Allah, tabaraka wa ta'ala. I kaže uzvišeni inna zayyana as-samaa'a ad-dunya bi zinatin al-kawakib. I mi smo ukrasili ovo svjetsko nebo ukrasom zvijezda. Dakle, rekli smo zvijezde su stvorene radi ukrasa, radi gađanja šeitana i treće radi radi čega? Radi orijentacije ljudi, da bi se ljudi orijentisali na svom putovanju kojim će putem ići. Orijentišu se preko, preko položaja zvijezda. To je Allah te bareke ve ta'ala dao i to bi trebalo da se zna među ljudima. Wa hifzan min kulli shaytanin marid i da bude zaštitom od svakog šejtana marid. Šta znači marid? Mered znači bolest. Do. A marid znači mered. Od murted, od, od toga je murted to jest odmetnika jer šeitani su odmetnici od Allaha od toga je marid murted po našem murtat to je odmetnik koji ostavi svoju vjer pa kaže murtat to jeste murted onaj koji ostavi svoju vjer odmetnik la yasma'una ila al-mala' al-a'la i oni ne mogu da prisluškuju nisu u stanju da prisluškuju al-mala' al-a'la šta je to al-mala' al-a'la to je visoko društvo odabrano i plemenito društvo meleka وَيُقْذَفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ i bivaju gađani sa svake strane ovi ajeti kada se uče džinu koji je ušao u ljudsko tijelo i na taj način razbolio dotičnu osobu vidite se kako kako taj džin reaguje i teško tome šeitanu pada to što se uče ovi to što se uči ovi ajeti i to se odražava i vidi na tijelu toga bolesnika da se trza i da ne može ostati smiren duhura walahum azabun wasib bivaju otjerivani njima pripada neprestana neprestana kazna i azab illa men khatifa al-khatfa osim onaj ko uzme ko uzme nešto od toga govora prisluškivanjem fa atba'ahu shihabun thaqib pa za pa za njim krene shihab to je svjetlica saqib koja je užarena da ga spali to je Allahu te bareka ve taala davanje i kaže وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا i mi smo učinili, to jeste stvorili na nebu buruđ. Šta je buruđ? Sazvježđa, to su zvijezda i tako dalje. وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ i ukrasili smo ih onima koji gledaju. Mal danas ljudi koji gledaju u nebu. Nema, rijetki su to, Allah zna najbolje. O sebi se zabavili. Da gledaju Allahove ajete. وحفظناها من كل شيطان الرجيم i sačuvali smo i zaštitili od svakog prokletoga šejtana rajim znači proklet udaljen od svakoga dobra onaj koji biva gađan svjetlicama kada kada prisluškuje illa men istaraka sema osim onaj koji bude prisluškivao fa atba'ahu shihabun mubin pa ga zadesi to jeste pa ga bude slijedila jasna svjetlica da ga spali i da ga ubije zbog takvog i njegovog postupka. Kada čovjek uči isti'azu i kaže e'uzu billahi mine šeitanir rađim time se predaje Allahu te baraka wa ta'ala priznaje njegovu veličinu njegov kudret njegovo znanje njegovu veličinu i mudrost, a s druge strane priznaje svoju slabost i podčinjenost uzvišenom Allahu te bareke wa ta'ala. Ima više vrsta i načina kako čovjek iz te da uči. Može da prouči ono kako je spomenuto u Kur'anu Kerimu. Kada učiš Kur'an, festa iz billahi mine šeitanir rađim. To je da kažeš, E'uzu billahi mine šeitanir rađim. To je ono što je u Kur'anu spomenuto. Ono što je u hadisima spomenuto, vidjeli smo, da je Allah poslanik, ali sad sam učio, E'uzu billahi esami'i l'alimi mine šeitanir rađim. Šta znači esami'i alim? Tražim utočište, zašto kod Allaha, koji je esami'a, koji sve čuje, el alim, koji sve zna. E to, to je dodatak pohvale Allahu te bareke ve taala i to se to se može može učiti. Isto tako čovjek može, može da uči e'uzu bi kelimati Allahi tamati min sharri ma khalaq. Izutra tri i najveće tri puta. Kao što uči izutra i najveće po tri puta. la Bismillahirrahmanirrahim. ما اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم ده بي بيو ساچوان سستو ذكرو اي دوه spomenute u u Resulallahu sallallahu zikrovima i doama i trebalo bi čovjek da i se da i se drži učenje kod većine islamskih učenjaka istiaze jeste mustahab šta znači mustahab lijepo mustahab. To je lijepo da se prouči. Šta znači lijepo? Znači pohvaljeno. S druge strane nije obavezno, nije vađib. Ima islamski kako i to uzimaju, dakle, kao vađib, kao obavezu prilikom učenja, doćim ovdje većina učenjaka islamskih jeste na stavu da nije stroga dužnost, to jeste ako bi čovjek počeo učiti Kur'an, a ne prouči Euzu, nije griješan. Ali je propustio nešto što je lijepo, dakle trebao bi to da, trebao bi to da, da praktikuje e, prilikom učenja i da ga Allah tebara zaštiti, da ga zaštiti od prokletoga šejtana u svim njegovim poslovima. Vidjeli smo da je Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem učio istiazu na početku namaza, nakon subhaneke što prouči, onda bi učio e'uzu billahi semir alim mine šeitanir rađim. Ovdje se postavlja pitanje da li je ova iste aza koju je Allah poslanik ali sam sam učio na početku namaza, je li za Kur'an ili je za namaz? Je li u pogledu učenja Kur'ana u namazu ili je u pogledu cjelokupnoga cjelokupnoga namaza. Kod imama Ebu Hanife i njegovog učenjenika Muhammeda to se odnosi na učenje Kur'ana. Jer Kur'anski ajed kaže fejda karajta al-Kur'an festa izbir. Kad oči uči Kur'an prouči isti'az. Dočin drugi učenik imama Ebu Hanife je stava da se to odnosi kako na učenje, tako i na i na cjelokupni namaz. Znate, Allah sačuva u namazu čega? Šeitanovih vesvesa, a ne samo a ne samo prilikom učenja Kur'ana. I to je potpunije Allahu alamu značaj, jer i samog hadisa to ne možemo shvatiti. Ali, uvijek treba protumačiti na onaj sveobuhvatniji, širi način, a to je da se isteaza odnosi kako na učenje, tako i na cjelokupni, tako i na cjelokupni namaz. Zašto vam ovo spominjem? Da bi vas napomenuo jednu, jednu meselu fikske prirode. A koja je? Da li uči euzu onaj koji klanja za imamom? Ako ne uči za imam, imam uči u namazu klanjali smo akšam namaz, ili tako? Prije nego što imam počne učiti fatihu, da li mum, onaj koji je iza imama, mi kažemo, muktedija, da li on uči euzu? Proučuje subhanak Allahume, bihamdika, tabara, kesmu, kao ta'ala, džedduka, vola ilaha gajru. I sad čekaš, počinje imam učiti fatihu. Da li ćeš ti proučiti u sebi euzu billahi mine šetan rađim? po stavu islamskih učenjaka koji kažu da se istiaza odnosi samo na učenje Kur'ana, onda nećeš proučiti. A po stavu islamskih učenjaka koji kažu da se istiaza odnosi na cjelokupni namaz, onda ćeš to proučiti. Jeste li vidjeli kako ovi stavovi imaju e, svoj rezultat u fiku? Da li se uči je uza? Učio ti u namazu u kome ima muči naglas? Da li učiš je uze ili ne učiš. Dakle, isto tako ovo povlači za sobom jedno drugo fiksno pitanje. Ako je kod Bajram namaz, kod Bajram namaz, kako? Da li učiš e'uzu billa imine šetan rađim nakon što tekbiratul ihram, prvi tekbir proučiš? Ili proučiš e'uzu kada kada hoćeš da učiš kada hoćeš da učiš Kur'an. Kod uleme koji sustava da se odnosi na cjelokupni namaz odma je proučiš. Kod onih koji sustava da se, da se odnosi samo na učenje, proučiš, proučiš kada? Prilikom učenja, samo Kur'ana. inshallah Allah, s ovim ćemo sada završiti govor. Zahmullah, subhanak Allahumma, bihamdik. Ašhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.